А тепер малята. Я хочу перевірити вашу кмітливість. А чи відгадаєте ви мої загадки? Загадки від ведмедика клаптика. Це коли, бува, малята. Шапку треба одягати, рукавички і кожуха, бо на дворі завірюха біле-біле все довкола, сад, дорога, хата, школа. І мороз тоді лютує, з ним ніхто не пожартує.